بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم براد الله مجاهد لار مهاجر لار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أبو مصعب سوري حفظه الله نين كتابه دعوة المقاومة الإسلامية العالمية درس مزدوامة يبت الحمد لله Bugun darsimiz birinchi juzning muqaddimasida ekan. Shunda ustoz Abu Musab Suri hafizahulloh aytadiki, Amerika boshchiligida zamonamizdagi yahudiylar va nasroniylar o'zlarining rejasini ochiq oydon e'lon qildilar. Islomiy va arabiy olamga bular nima qilmoqchi, qanday o'zgartirishlarni kirgizmoqchi hammasini aytganlar bular. va bu hadaflar shunday hadaflarki musulmonlarning hadoraviy, diniy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va axloqiy hamma narsani buzib tashar ekan. Va Bushning idorasi kelajak 10 yilda hadafimiz shu ekan deb, rejamiz shu ekan deb oshkora e'lon qildi. shu hadaflarni aytilgandan keyin mumkin ba'zi birodarlarning miyalarida shu savol tug'ilishi mumkin. Qanday qilib bular o'zlarining shunday dahshat xatarlik hadaflarini oshkora oydon e'lon qilib tashadilar. Birodarlar hayron bo'lishga o'rinimiz qolmagan aslan. Shuni tushuntirish uchun men bir Falastinlik ba'zi mujohid sheyxlardan eshitgan voqeani aytaman. 70-yil milodiylarda Falastinga Yahudilar bosib kirayotganda bularning jang vaziri bor edi. Uning nomi hozir yaxshi ismga kelmayapti. Bularda jang vaziri bo'lar ekan birodirlar. Himoya vaziri bo'lmas ekan. Zeraki himoya bu hujum bo'lgandan keyin bo'ladi. Bu yahudlarda difo ministri bo'lmaydi. jang ministri bo'ladi. Va shu narsa aslan musulmonlarda bo'lish kerak. Va shuning uchun alhamdulillah biz mujohid birodarlarimiz Vazirul Harb deb Abu Hamza Muhajir rahimahullohni Davlatul Iroqda qo'ygan edilar. Vazirul Difo emas. U difo himoya degan hujum bo'lgandan kim bo'ladi birodarlar? Shu nuqtani ham tushunib Shuning uchun bizda vazorat, difo vazorati yo'q bizda. bizda hujum va jang vazorat bo'ladi. Vazoratul jihad val hujum val amaliyatul istishadiya shunday bo'ladi inshaalloh bizda. Xullas bu Isroilning vaziri defosi kechqurun televizionga chiqar ekan, u chiqib rejasini o'qib berar ekan. Ertaga biz arablarning fulon ko'chasiga hujum qilarmiz va fulon bozorini buzarmiz va fulon shaharni ishg'ol qilarmiz. Bu narsalarni eshitgandan keyin ba'zi askarlar, yahudiylar aytganlarki, ajabo dedi siz rejani e'lon qilib tashlayapsiz. Bu askariy sir bo'lish kerak-ku. Undan keyin u kulib aytdiki, bu arablar shu darajada g'ofil, shu darajada uxlayaptiki, bularga rejasini emas, bu qatl bo'lgandan keyin, shahid bo'lib ketgandan keyin bularning jasadlari ham uyg'otilmayapti-ku. Musulmonlarning jasadlari, musulmonlarning to'kilib ketgan qonlari, musulmonlarning tajovuz bo'lib ketayotgan nomuslari bu musulmonlarni uyg'otilmayapti-ku. Nima bo'ldi agar rejasini aytib qo'ysin? Birodarlar, bu ko'p eg'latadigan gap aslan. Biz shu darajada uxlab qolgan ummat bo'lib qolganmiz. Mana hozir ustoz Abu Musab Suri hafizahulloh bizga shu Bush idorasi och ochiq oydon e'lon qilgan shu rejasini aytib beradi. Buni eshitgandan keyin ko'raylikchi, biz qancha uyg'onarmiz. Kelinglar endi. Shu reja 4 ta nuqtadan iborat ekan. Birinchi nuqtasi تغيير الخارطة السياسية في الشرق الأوسط والعالم العربي الإسلامي أي تغير الأنظمة وإعادة تركيبها أو تبديلها أو صياغتها من جديد أرتا شرق وإسلام va arab olamlaridagi siyosiy xaritasini o'zgartirish. Ya'ni nizomni o'zgartirib yanadan tiklash. Ya faqat almashtirish. Ya yanadan yasab berishlik. Ochiq. Bu islom dunyoda, arab dunyoda bor nizomlarni o'zgartirib tashlashlik. U podshohiy ya malaki nizomi bo'ladimi? Ya islomiy shar'iy nizomi bo'ladimi? Ya aralash paralash islomiy va kufriy nizom bo'ladimi? Hammasini almashtirish kerak deydi. Bularning hukumatlarini, nizomlarini almashtirib yana tashkil qilish bir agar shu bo'lilmasa almashtirib qo'yishlik agar shu ham bo'lilmasa yangidan tiklab berishlik yasab berishlik mukammal hukumatni nizomni birodarlar bugungi kunda nima uchun hamma joylarda demokratizm demokratizm degan gaplar chiqib turibdi mana bu shu rejasining amaliy shakli birodarlar U nima uchun xilofat ovozini ko'targanlar takfiri bo'lib ketyapti? Vaholaki ular takfiri emas. Balki bu demokratlar takfirilar bular. Bular bizga bular musulmon emas deydi, to'g'rimi? Aytadimi, aytmaydimi? Bular musulmon emas deydi bular. Alhamdulillah biz imorat va xilofat qurnatishga kuchayotgan va tirishayotgan odamlar shunda qilmaydilar birodarlar. zaif musulmonlar deymiz zaif birodarlarimiz musulmon musulmonlarimiz deymiz biz biz takfir emasmiz Takfirlarning xilofati kelyapti dedi nauzu billah aslan bu o'sha rejasining samaralari bo'lmasa demokratizm bilan musulmonlarning nima aloqasi bor 1435 hijriy 8 jumada soniyada turibmiz biz bugun shu vaqtlarning ichida necha yil, necha asr musulmonlar demokratizm nizomida yurganlar. Yashamaganmi bular? Taraqqiyot qilmaganlarmi? Biz boshqa qavmlardan oldiga yurganmiz. Avropaliklar yolong'och yurgan vaqtida biz ipakni o'zimiz yasar edik. Demokratizm bilan biz hech qachon taraqqiyot topganimiz yo'q va na topa olamiz. Lekin bugungi kunda mana shu rejasining achchiq samaralari bu birodirlar. Hattoki Karimovga o'xshaydigan Raseski yetimxonadan chiqqan bola shu ham o'zini demokrat deyapti. U kommunist bo'lsa u Kommunist partiyasining kattasi bo'lgan bu O'zbekistonda. Qanday qilib demokrat bo'lib ketdi bu? Mana shu rejasining ta'siroti bu. Shu rejasining samaralari bu birodirlar. Imom Ali Shaytonov Tojikistonlik kommunist u. u ham musulmon bo'lib demokrat bo'lib ketdi nauzubillah o'zini musulmon deydi bu ham u demokrat bu hamma kommunistlar qanday qilib demokrat bo'lib ketdi bular oxir buni bir konubkasi bor ekanda u konubkasi shu amerika buyruq qilyapti ularga demokratizmni qabul qilasizlar bo'lmasa uchib ketasizlar uchirib tashlaydi bo'lmasa bularni bularning katta tog'uti u. U nima buyruq qilsa o'shani qilish kerak bular. Bo'lmasa demokratizm deganning qaysi alomatlari O'zbekiston, Tojikistonda bor birodirlar, Aytinglarchi. Ular so'z erkinlik dedi. Mana bu so'zlarimizga ijozat bormi O'zbekistonda? U bechora bir demokrat Solih degan Talih bor bechora. U butun dunyoda aylanib yuribdi, o'zining vataniga qaytolmaydi. Agar O'zbekiston bu demokrat bo'lsa, nima uchun bunga ijozat yo'q? U bizga o'xshab alhamdulillah deymiz. Ki qurol ko'tarib yurmayapti-ku. Va hokazo ko'p gaplar bor. Aslan O'rta Osiyoda demokratizm yo'q. Kommunistlarning bolalari ular. Bu rahbarlari tog'utlari, kichkina-kichkina tog'utchilar. Lekin biz demokratmiz deb e'lon qilish kerak nimaga? Mana shu Bush buni e'lon qilgan. O'rta Sharq va islom olami, arab olamidagi hamma hukumatlarning siyosiy xaritasini, siyosiy naqshasini o'zgartirib tashaymiz degan. Shuning uchun kommunist bo'lib ketgan yetimxonadan chiqqan tog'utlar bular hammasi o'zini demokrat deb e'lon qilib tashadi. Bo'lmasa ular aslan demokrat emas. Kommunizm kufrdan chiqib demokratizm kufrni qabul qildi, xolos. lekin shu kufrga ham munofiq ular kufrda ham munofiq 200lik. hattoki rossiya ham o'zini demokrat deb e'lon qilib tashadi nima demokratizm bor o'zi rossiyada mana putinga qarshi gapirganlarga nima musibatlar va balolar keldi uni ko'p yaxshi bilasizlar qochib ketishga majbur bo'lyapti odamlar xullas bu bushning idorasining tarafidan oshkora e'lon bo'lgan bu. Ki O'rta Sharq, ya'ni arab davlatlari. Undan tashqari arabiy va muslim davlatlar, musulmon davlatlar. Bular hammasining siyosiy xaritasini o'zgartirib tashlash kerak, deb bular e'lon qilganlar. Oshkora e'lon bo'ldimi? Endi kim turdi? Mujohidlardan tashqari. Lekin shu mujohidlar bechoralar malomatdan chiqilmaydi. Ikkinchi, تغيير الخارطة الجغرافية لبعض البلدان بما يخلق مزيدا من التشرذم والنزاعات المحلية والدينية والعرقية والسياسية يعني یعنی خريطة سنة هم سنة نقشة سنة xaritasini, ترشلك o'zgartirishlik. نتيجة natijasida ما بولاده؟ yana tafriqa bo'ladi va mahalliy, vataniy, diniy, nasliy va siyosiy nizolar vujudga keladi. Men Samarqandlikman, men Buxorolikman, men Xorazmlikman. Bu liklikliklar ko'payib ketadi. Bo'lmasa hammasi Turkiston bo'lgan, bittasi sharqiy, bittasi g'arbiy gap tugadi. Hammasiga bir odam sulton bo'lar edi islom tarixlarimizda. Lekin bugun bu hamma Turkistonning nishta davlatlari bo'lib ketdi. Qirg'izistonlik, O'zbekistonlik bilan urushadi. Nima uchun bu lik uchun urushadi? Bo'lmasa nima farqi bor? Hammalar turk ekan-ku. Lekin shu vataniy, mahalliy urush janjallarini kuchaytiryapti bular. Va diniy janjallarni kuchaytiradi. Nasli janjallarni kuchaytiradi. bu kirg'iz ekan, bu O'zbek ekan. Mana 2 yil oldin kirg'iz va O'zbeklarning orasida qancha qatliam bo'ldi? Qaysi asosida bo'ldi? Nasli asosida bo'ldi. Nasl asosida bo'ldi. Urug' asosida bo'ldi. Buni qilayotganlar ular, bular emas. Bular faqat qo'g'irchoqlar. Faqat o'yinchoqlar bular. Boshqa hech kim emas bular. O'zbekligining bayrog'ini ko'targan odam ham, Qirg'izlikning bayrog'ini ko'targan odam ham ikkisi ahmoqlar. Islom bayrog'ini ko'tarish kerak. Shariat bayrog'ini ko'tarish kerak. Mazlum bayrog'ini ko'tarish kerak. Nima degani u Qirg'iz zindobod degan ya O'zbek zindobod degan? O'zbek yashasan ya Qirg'izga dong bo'lsin degan gaplar bu. Yo'q bu shariatda bu gaplar. Lekin bo'lyapti. Nima uchun? Mana shu reja borda musulmonlarning mintaqalarini bo'lib-bo'lib tashashlik bu bularning rejasida bor birodirlar. Oldin bular qancha bo'lib tashagan? Shuni Usmoniy xilofatning naqshasini ko'ringlar va bugungi kundagi xaritasini ko'ringlar. Bitta Usmoniy xilofat bo'lgan, bitta davlat, ad-davlatul Usmoniya. Va shu bitta davlat bugun 60-70 dan ham ko'payib qoldi. 70 ta davlatga aylandi bu bitta davlat. Ishonasizlarmi? 600 kilometrlik davlatlar ham bor islom vatanimizda. Islom olamimizda 600 kilometr davlat bor. O'sha davlatning nomi Al-Mamlakatul Azima Al-Bahrayn. Buyuk davlat Bahrayn. lekin dushmanimiz azali dushmanimiz tuygani yo'q bu yana parchalab musulmonlarni bo'lib bo'lib tashlamoqchi mahalliy asosiga diniy asosiga siyosiy asosiga va nasliy asosiga yana ummatni bo'lib bo'lib tashlamoqchi diniy asosiga desangiz buning murodi shu emaski kofir va musulmonlarni ajratib tashlaydi. Yo'q. Hanafi, Shofi'i, Salafi, Maliki shu asosga ajratib tashlaydi. Mana bo'lyapti bugun shu narsalar. Shu asosga ajrashib ketyapti musulmonlar. Bo'lib bo'lib ketyaptilar. 3-chi تغيير مقومات الهوية الثقافية والتكوين الاجتماعي mana birodarlar bu kofirlar bizni qanday qilib ajratdi bir qaranglar bir ona bir otadan tug'ilgan bolalari bir-birini ko'rishilmaydi. Magar viza bilan. Nimaga ularning pasportining rangi o'xshamas ekanda? Bir ona bir otadan tug'ilgan bolalar, tuqqanlar, qarindoshlar ko'rishilmaydi. Shu misolni men Pokiston, Hindiston deb bersam ham bo'ladi. Bu Hindiston 9 ta davlatdan iborat bo'lgan bir davlat bo'lgan bu. Biz Hindistonda birodirlar 500 million musulmon bor edik. Vallohu alam. Bugun qaranglar ularni. Bangladeshda necha 100 million yashayapti. Pokistonda necha 100 million yashayapti. Va o'zi Bahorat, Indiyada necha 100 million bor. Va Nepal, Maldiv, va kechkinakchiga mayda-chuyda davlatlarda qancha musulmonlar ajrashib, ayrilib, bo'linib-bo'linib yashayaptilar. Ko'cha qomatda birodirlar. aka uka bir biri bilan ko'rishilmaydi opa singil bir biri bilan ko'rishilmaydi hayotda mumkin boshqa ko'rishadimi ko'rishmaydimi bilmaydi bo'lmasa din bitta nasl bitta bir oila lekin vatanlar ajratib tashadi bu pasport ranglari ajratib tashadi hammalar musulmon bo'lmas xuddi shunday bugun o'zbekiston tojikiston va qirg'iziston shu misollarni bersak Tojikistonda qolib ketgan qarindoshlar O'zbekistonda yashaydigan qarindoshlar bilan ko'rishilmaydi. Nimaga? Kofir mo'lar. Ya bir-birini tilini tushunmaydimi? Ya bir-birini tanimaydimi? Yo'q. Vatan ajrashdi. Vatan boshqada. Shu vatan degan but bu musulmonlarni bir-biridan uzoqlashtirib tashladi. Va shu vatanni bildirib turadigan bu pasport, bu pasportning shu yaramas shu manhus ranglari musulmonlarni bo'lib-bo'lib tashadi. Biz pasportimiz la ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Bu ranglarga qarab yurmaymiz biz. Lekin bugungi kunda shu bo'lyapti, birodarlar Bo'b turibdi, davom etyapti shu narsalar. Mana kofirlarning rejasi shunday ochiq. Endi aytinglarchi, kim turyapti? Kim o'yg'anyapti? Savol shuda. Shuning uchun o'sha Isroiliy jang vazirining gapiga hayron bo'lmasligimiz kerak deydi. O'zbekistonlik oila qizini Qirg'izistonlik bironta musulmon bolaga chiqarsa, ota ona shu qizni ko'rishga faqat orzuda qiladi. Ota onalar, opa singillar, aka ukalar shu qizni ko'rishga faqat orzuda qoladi. mushkil nimaga pasport bir xil emasda vatan alohida bo'lib ketdi-da. birodarlar mana shu musibat shu achchiq mevalar mana bu rejalardan chiqyapti geografiya degan ilmi bilan bular bizni ahmoq qilib tashlayapti aslan bu ilm emas bular bizga ko'rsatyapti ekan geografiya ilmini musulmonlar bularga o'rgatgan ke musulmon bo'lsang bu yoqqa kel, kofir bo'lsang u yoqqa tur. Dengizning u tarafda turasan. Musulmon bo'lsang kel bu yoqqa. Amerika bo'lasanmi, Afrika bo'lasanmi? فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين agar tavba qilsalar bu kofirlar, mushriklar, namoz barpo qilsalar, zakot bersalar, fa in tabu agar bular tavba qilsalar, ya'ni iymon keltirsalar va qomus sala va atavu zaka namoz barpo qilsalar va zakot bersalar fa ikhwanukum fid din bular sizlarning birodirlaringiz diniy birodirlaringiz pasport birodirlar vatan birodirlar degan narsa yo'q shariatda musulmon bo'lsa bu tarafda kofir bo'lsa u tarafda mana bu geografiya ilmi bu ammo bular bizga geografiya ilmini o'rgatyapti bu chiziqlar nasha chekib chizib qo'ygan chiziqlari bular. Bundan tog'ni olib tashagan, bundan dengizni yaramini olib tashagan, bundan bir yarim sahroni u yoqqa qilib tashagan, nasha chekkan holatda qilgan bo'lsa kerak. Bo'lmasa qanday bu? Bangladesh, Pokiston bu ikkita davlat bitta edi birinchi. Hindistondan ajrashdi. Bangladesh Pokistonning viloyati ekan. Pokistonda 4 ta viloyat bor. Xaybar, Punjab, Baluchiston, Sin. Bu 5-viloyat chi Bangladesh. Bu 5-viloyat chi bilan Pokistonning hech qanday chegarasi yo'q. O'rtada katta dengiz bor. Hind dengizi. Hindiston dengizi turibdi. Qanday viloyat bo'ladi? Faqat suv ya havo Bu ikkita yo'l bor. Faqat suvdan va havodan. Yerda yo'l yo'q. Quruqlikda yo'l yo'q. Qanday viloyat bo'ladi bu? Oxir ajrashib ketdi mana. 71-yil milodiyda qancha qatlom bo'ldi. Bir-birini qonini to'kib tashadi. Nomuslarni tajovuz qilib tashadi. Shu badbaxt Pokistoniy fojilar Bangladeshdagi musulmonlarning mana ajrashib ketdi. bugun bangladesh o'ziga bir katta davlat ekan bilmaymiz necha ming kilometr kvadrat chiqadi U bangladeshda qolib ketgan urdu tilida gapiradigan musulmonlar bugun shu darajada mazlumki ular yeyishga ovqat topilmaydi va pokistonda yashaydigan bangladeshliklar bular ham xuddi shu holatda bangali degan so'z Pokistonda suv kishigan birodirlar. Va xuddi shunda Bangladeshda Pokistoni deb biron kishini chaqirsa, urush ketadi. Mana birodirlar shunday ish bo'ldi-da. Bo'lmasa musulmonlar hammalari bir ummat bir payg'ambarga iymon keltirgan odamlar hammasi. Qanday bo'lsa ham, lekin bir-biriga dushman. Nima asosiga? Vatan asosiga. Xuddi shunday birodirlar. o'zbekiston tojikiston qirg'iziston shu ham shu ishlar bo'lyapti qora suvdan u yoqqa o'tsangiz bo'ldi u qirg'iz bo'ldi endi qirg'izlar uni sart deydi u bechora o'zbek o'sha yerda bir begona bo'lib yashaydi va qirg'izlar bu o'zbekistonga kelsa bularni ham bular kichkina kuzlik bir maxluq deydi bir birini haqorat qiladi masxara qiladi nima asosiga vatan asosiga. Endi nima qilish kerak? Uyg'onish kerakda ummat. Lekin uyg'onmaydi. Shu hamma narsalarni ko'rib turibdi. Hindistonda Ahmad Abad degan Gujaratning Gujarat viloyatida 2000 ta musulmonlar o'tda yo'qilgan, ko'ydirilgan tiriklar. Ularning videolari bor birodirlar. Bu yerdan Pokiston aralashdi, Hindiston javob qaytardi. Bu biz ichki ishimiz. Bunga aralashmagin. Musulmonligini qo'yinglar. Musulmonligini bir tarafga. Insoniyat ham yo'q. O'zimiz bilamiz dedi. Kim bilan nima muomala qilish kerak? O'zimiz hal qilamiz buni. Mahkamamiz bor, nizomimiz bor. Aralashmagin dedi. Nimaga? Vatan. Vatan asosida hamma narsa bo'lyapti. Birodirlar, mana kofirlar shunday ochiq oydon oshkora bu ishlarni qilyaptilar alloh taolo o'zi shu ummatni o'yg'atsin inshaalloh uyg'onadi uchinchi tagyiru muqavvamatil haviya al-thaqafiyya والتكوين الاجتماعي بزاحة الأسس الدينية والفكرية والأخلاقية لشعوب المنطقة وإعادة صياغتها بحسب أسس الفكر الغربي ولا سيما الأمريكي والصهيوني musulmonlarning diniy, fikriy va axloqiy asoslarini yo'q qilib, bularning jamiyatiy turishligini va hadoraviy bir xususiyat va imtiyozni boshqa qavmlardan ajralib turgan sifatlarni yo'q qilib tashlash kerak. Buning o'rnida g'arbiy fikri asosini qo'yib, shu mintaqaning xalqlarini shu qolibga solish kerak. Xosatan Ameriki va Sahyuni Yahudi tartibiga bularni so'p qo'yish kerak. Tushunyapsizlarmi, birodarlar? Dini asoslarimizni yo'q qilib tashlash kerak deyapti. Fikri asoslarimizni yo'q qilib tashlash kerak deyaptilar. Axloqiy asoslarimizni yo'q qilib tashlash kerak deyaptilar. Dini, fikri, axloqiy asoslarimiz billah yo'qolgandan keyin nima bo'ladi? Jamiyatimiz bir-biriga ulanib turgan holat yo'q bo'lib ketadi. Va biz boshqa ummatlardan, boshqa qavmlardan ajralib turgan sifatlarimiz ham yo'q bo'lib ketadi. So'ngra bular biz musulmonlarni din, fikr, axloq hammasini yo'q qilib tashagandan keyin g'arbiy kufri xosatan amerikiy va yahudi qolibga solib tashlaydi. Shunga ko'p misollar berib o'tirish kerakmi? Bugungi kunda nima bo'lyapti? Dini asoslarimiz buzilib ketyapti, birodirlar. O'zini musulmon deyishdan hayo qiladigan odamlar bugungi kunda topilyapti. Namoz o'qishdan hayo qiladigan odamlar billah bor bugun. Roza tutish, haj qilish va hokazo islomiy ibodatlar misol uchun soqol qo'yish. Shundan hayo qiladi birodirlar, birodarlar billah odamlar. Bu gaplarga hujjat kerakmi? To'g'rida bu gaplar hammasi. bo'lyaptimi bo'lmayaptimi bu narsalar hayo qiladi nauzu billah muhammad sallallohu alayhi vasallamning sunnatini qo'yishdan yuyaladi muhammad sallallohu alayhi vasallamning sunnatini saqlashdan xijolat bo'ladi musulmon yigitlar bugun soqollarni qirib yurishini moda deb o'ylaydi u soqol qo'yib yuradigan bolani hammalar masxara qiladi voy mulla dedi, voy hoji dedi. hoy hofiz dedi. yana bir nuqtani aytmoqchiman bu yerda men mavraun nahar diyorlarida xosatan o'zbekiston va axassul xusus xorazmda gitaristlarni hofiz sob deydi musiqa bilan shug'ullanadigan shum odamlarni badbaxt odamlarni hofiz deydilar vaholaki biz musulmonlar hofiz deb hofizi qur'onni bilamiz mana masxaralik birodirlar shu darajaga borib qoldi hofizlar keladi deydi subhanalloh bu shunday bir noshar'iy to'y bunda hofizlar kelib nima qilar ekan bilsak u musiqa musiqachilar kelar ekan. shu darajada biz islom istilohlarimizni islom alomatlarimizni masxara qilib tashlayapmiz o'zimiz xuddi shunday birodirlar pokiston diyorlarida hindiston diyorlarida soqol qo'ygan odamlarni mulla deb chaqiradi masxara qiladi masxara qilishlik uchun shunday qilinadi va fikri jihatdan biz shu darajada buzilganmizki biz bilmaymiz tariximizni biz bilmaymiz salaflarimizni biz bilmaymiz qattalarimizni. ha Gollywoodning aktyorlarini, aktrislarni ko'p yaxshi bilamiz. Ular qanday soch qo'yadi, ular qanday ko'ynaklarni kiydi ya ko'ynaksiz yuradi. Shunga ergashib ketyapti ummatimiz. Endi nimani ham deymiz? Hayo qilish insonning ko'zi ham hayo qiladi, tili hayo qiladi shunday gaplar bo'lyapti. latta o'rab bo'ldi Gollywood aktyorlarga o'zini o'xshatib bozorlarda yuribdi musulmon qizlar nomi musulmon ishlarini ko'rsangiz vallohu alam shayton ham tavba qilsa kerak bularning ishlarini ko'rib mumkin iblis ham pensiyaga chiqib ketsa kerak shaytonlarning shogirdlari ustoziga dars beryapti bugun bu nima degan ishlar bo'lyapti fikriy jihatdan ummatimiz buzilib ketdi birodarlar bilmaydi nima uchun jihod bo'ladi bilmaydi nima uchun bu tog'utlar ustimizga kelib qoldilar tushunmaydi shuni nimaga bularning fikrlari ummati muslimaning fikrlarini bugungi kunda elektronik media yozuv chizuv targ'ibot tashviqot bu boshqarib turibdi Bular Muhammad sallallohu alayhi sellem'nin sunnatlarini bilmaydilar. Lekin aktörlerinin adet odat hatta hattoki nom adreslerini hammasini biladilar. Fikri jihatdan yaptı ummetimiz. ummatimiz. Ummatimizga ko'rsatilayotgan narsalar bu Nasranilerinin va de miyalarida ishlatilyapti. ularning miyalaridan chiqayotgan narsalar bugun biz musulmon o'g'lanlarimizning musulmon ummatning kallalariga kirib kelyapti. Shuning uchun mujohid birodirlar ularga dushman ko'rinadi. Mujohidlar aytiladiki odam o'ldiradi. Ular qilyaptikanchi Tonna-tonna bombalarni tashlayotganlar mujohidlarmi? Tayyoralar samolyotlar bilan, vertolyotlar bilan Afg'onistonga, Iroqqa va boshqa davlatlarga hujum qilib bostirib kirib yurganlar mujohidlarmi bular? Fikri jihatdan buzilib ketsa shunday bo'lar ekan. Oq qora, qora oq ko'rinadi. Haq botil ko'rinadi, botil haq ko'rinadi. Yolg'on rost, rost yolg'on ko'rinadi. Mana dushman fikri asosimizni shunday buzib tashlayapti. Shuning uchun biz mujohidlar o'zimizdan o'zimiz musulmon birodarlarimizga o'zimiz musulmon opa-singillarimizga dushman ko'rinamiz. Lekin yahudiylar, nasroniylar, munofiqlar, murtadlar bu bechora musulmonlarimizga inson do'st ko'rinar ekan. bashar do'st ko'rinar ekan. Hattoki ba'zilar islom shanos ko'rinar ekan. Islomni sotib kunlik nonini topadiganlar bularga islom shanos ko'rinar ekan. Va islom uchun jonini beryaptgan. Islom uchun ruhini fido qilyaptgan. Shu o'g'lanlar bularga dushman ko'rinar ekan. Nimaga? mana fikriy asoslarimiz buzilyapti qayerdan buzilyapti u amerika g'arb salibiylar yahudiylar sahyuniylar munofiq murtidlar ular bilan birlashib shu ishni qilyaptilar axloqiy jihatdan buzilishligi ya'ni bu yerda aytilyapti-ku ki axloqiy asoslarni yo'q qilib tashlash kerak bitta misolni beraman biz oldin ellik kishi bitta oilada yashar edik. Ota, ona, bobo, nevira, chevira hammasi yashar edi bir uyda. Bir ajoyib muhabbat bo'lar edi. Hammalar ishlar edi, pul topar edilar va ko'p yaxshi yashar edilar. Lekin bugun shu axloq bormi? Xotin topdi, bo'ldi qochib ketdi uydan. Har kim o'ziga bir in topar ekan. Allohida alohida yashar ekan hammalar. hammomga o'xshaydigan kichkina kichkina uylarda yashab xursand bo'lib yurar ekan. Vaholaki biz qushloqlarda ham yashasak, qasrlarda yashar edik. Qasr ya'ni ruhiy jihatdan. Qancha oila katta bo'lsa shuncha u oilasining, u oilaning kattasi podsho kabi yurar edi. Bugun shu axloq qoldimi? Bu islomiy adob, jamiyati axloqlarimiz qoldimi? ota-onaga xizmat yo'q. Xotinga qul bo'lib ketdi U Va xotin ham qayerga ketyapti hech kim bilmaydi. Endi qancha narsalarni aytay men hozir bu yerda. Hayo qilaman. Aytulmayman. Axloqiy jihatdan biz shu darajada buzilganmizki, nauzu billah summa nauzu billah aytilmaydigan darajada bo'lib qoldi. Bu Avropa va Avropaning axloqi badbaxtligi bizga kelib qoldi. Yosh qiz bola, yosh o'g'il bola na mahram maktabda do'st bo'ldi. Ota-onaning oldiga keladi, ikkisi bir xonada yotadi. Nauzu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. Aytilmayman shuni men. Hayo qilaman shunday narsalarni aytishdi. Lekin sizlar buni bo'lmayapti deb ayta olasizlarmi? Mana onajon, mana aya do'stim keldi, bir choy tayyorlab bering. Shunda badaxloq bo'lib ketganmiz. Bu qiz bola uyda o'tirib ota-onaga xizmat qilish kerak edi. Va turmushga chiqarilgandan keyin o'zining eriga xizmat qilib jannat topish kerak edi. Ayyuma imro'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah mana shunda yengilgina jannatga kirar edi mana shunda yengilgina jannatga kirar edi bu qiz bola ke qaysi ayol shunday holatda vafot qilsa ki uning eri undan rozi bo'lsa u jannatga kiradi dedi payg'ambar alayhi va vassalom shunday dedilar. lekin shunday yomon ishlarga berilib ketgandan keyin yomon odatlarga berilib ketgandan keyin u bilmaydi uning nomusi ham joydami yo joyda emasmi to'y bo'lgandan keyin ham qancha yashaydi yashamaydi bilmaymiz va taloq nima uchun shuncha ko'payib ketdi birodarlar bir o'ylaysizlarmi shu narsalarni nima uchun taloq shu darajada kuchayib ketdi hattoki bir ma'lumotni men o'qiyotgan edimki ba'zi joylarda 80% taloq bo'lyapti dedi hozir ya'ni 100 ta oiladan 80 ta oila buzilib ketyapti. Bu taloq degan oddiy narsami? Taloq bo'lgandan keyin farzandlari nima bo'ldi? Buzilib ketdi-da bu hamma nizom. Biz shunday bo'lmaganmiz hech qachon. Bu narsalar birodirlar g'arbdan bizga import bo'lib kelyapti. Biz axloqimizni, islomiy axloqimizni eksport qilishimiz kerak edi. lekin biz ularning shaytoniy axloqlarini o'zimizga qabul qilyapmiz bugun buning natijasida nima bo'lyapti birodirlar biz islomiy jamiyatimiz buzilib ketyapti birodirlar bugun hijob o'raydigan qiz tanqidga hadaf bo'ladi malomatga hadaf bo'ladi malomatlanadi bu buna qarang dedi nauzu billah va hijobsiz yuradigan qizlar, hijobsiz yuradigan xotinlar, ayollar bular faxrlanadi. Mana birodarlar, shu diniy, fikri, axloqiy buzilishimizning natijasi shu bo'lyaptiki, jamiyatimiz buzilib ketyapti. Jamiyatimizning binosi iqlib tushyapti. Va butun dunyoga tanlangan taniqlik bo'lgan va butun dunyoga taniqlik bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lgan shu ummatning saqofasi va hadorasi buzilib ketyapti. Butun insoniyatga imomlik qilishga kelgan shu ummat bugun hech narsani bilmayapti. Qaysi hayvonga o'xshab ketyapti o'xshatishdan ham hayo qilaman lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki sizlar shu yahudlarga ergashasizlar hattoki nauzu billah ular yomon ishlarni qilsa sizlar ham qilasizlar onaga fahsh ishlarni qilsa sizlar ham qilasizlar hazvan nali bin nal ular qayerda qadam qo'ysa topishgani qo'ysa sizlar o'sha yerda qo'yasizlar u echkemar bilan o'xshatgan payg'ambar alayhissalotu vassalom shunday odamlarni hamma chuqurlarga kirib ketadi bo'ldi o'zining uyimi o'zining chuqurimi kimning chuquri bilmaydi kirib ketadi va shu echkemar hayvonlarda eng esi zaif hayvon ekan u o'zining uyidan chiqadi undan keyin qaytolmaydi Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, "Walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu." Aw kama qala alayhisolatu vasallam. Va ichkemirning uyiga kirib ketsa, sizlar ham kirib ketasizlar dedi. Shu yahud yahudiylar va nasroniylarga ergishib. Bu internetlardan kelayotgan fohishlarni aytmaysangiz ham bo'lar. Bizga ba'zi birodarlar shunday aytib beradiki, mana biz bir xat yozamiz deb internetga kiramiz. Bir xatimiz keldimi, javobini olamiz deb kirmoqchi bo'lamiz. Ya bironta mujohidlarning yangi filmi keldimi, kelmadimi, bu yangilikni bilmoqchi bo'lamiz. Lekin buning atroflarida, sahifaning atroflarida fash suratlari turadi. Va birodarlar aytdilarki, shu suratni o'chirmoqchi bo'lsam, ham o'sha yerga olib borib tashlaydi. Okey desam ham shu, cancel desam ham shu. Yes desam ham shu, no desam ham shu. Xohlasangiz ya xohlamasangiz shu fahash suratlarni ko'rishga majbur qiladi. Shu fahash rasmlar, videolar, shu narsalar bilan yigitlarimiz barbod bo'lib ketyaptilar. Qizlarimiz buzilib ketyaptilar. Otasi ham mashallah borib xos internet lenalarni qilib beradi o'zining qiziga. Ya Alloh, hasbunalloh va ni'mal vakil. Alhamdulillah biz hijrat diyorlariga kelib ko'p xursandmiz, ko'p rozimiz Alloh taoladan. Hattoki farzandlarimiz qog'ozdan pulini ajratilmaydi. Alhamdulillah. Kerak ham emas. Lekin Kalashnikov, pika, sniper zikoyek shu narsalarni vallohi lazim men qasab ichib aytyapman ki bizda 5 yoshlik bola ham ajratadi. Qasam ichib shuni aytyapman men. Va vallohi lazim biz shunga ko'p faxrlanamiz, ko'p xursandmiz. Ki biz kichkina-kichkina hali tili ham chiqmagan bolalar ham menga pistolet olib ber deydi. Nima qilasan desa, "Bo'ldi, men pojilarni o'ldiraman" deydi. men kofirlarni o'ldiraman dedi shunga ko'p shukr qilishimiz kerak bu nima hayot bu ota bilmaydi bolasi nima qilyapti ona bilmaydi qizi nima qilyapti kim bilan yashayapti kim bilan aylanib yuribdi Bu qaysi joylarga boradi telefon degan mobil degan bir shayton bor ekan hammalarning cho'ntagida turar ekan bu tiring tiring tiring qilib ovoz chiqar ekan bo'ldi endi xohlagan vaqtda xohlagan joyga ketib borar ekan, qiz bola bo'lsin, o'g'il bola bo'lsin. Ota-onasi ham shunday bo'lib ketganda endi nima qilsin? U bechora ham maktabdan kelsa onasi yo'q ekan uyda. Otasini bola har doim boshqacha majlislarda ko'rar ekan. Endi daraxt qanday bo'lsa, soyasi ham shunday bo'lar ekanda. Ruh qanday bo'lsa, farishtalar ham shunday bo'lar ekan. Ruh qanday bo'lsa, uni olib chiqishga farishtalar ham shunga munosib kelar ekan. Jannati ruh bo'lsa, jannati farishtalar kelar ekan. Jannatda xizmat qiladigan farishtalar. Va jahannami ruh bo'lsa, jahannamda xizmat qiladigan xatarlik, dahshat tasavvurimizga sig'dirilmaydigan shaklida ular kelar ekan. Daraxt qanday bo'lsa, soyasi ham shunday ekan, birodirlar. Shuning uchun birodirlar ko'p ehtiyot bo'laylik. Bu kofirlar maxfi ishlamayaptilar. ochiq kunduz kuni oshkora ishlayapti bular va bepulga ham emas bizdan pul olib bizga qarshi ishlayapti bular bizdan pul olib biz axloqimizni buzib tashlayaptilar bular bu qancha rasvolik gaplarki qizlarimiz nauzu billah summa nauzu billah maktablarga boradigan vaqtida er ayolning ishlaridan xabardor bo'lib ketar ekan. Maktabga boradigan yoshda bilar ekan shu narsalarni. Men bir kun Karachida bir ajoyib manzarani ko'rdim. Vaholaki 10 yildan ham oshdi ki biz Karachi bilan u darajada aloqamiz qolmadi. Bitta ko'chadan o'tib ketayotgan edim ki bir 3 yoshlik qiz bo'lsa kerak vallohu alam va shundan ozgina kattaroq bir o'g'il bola bor. Shu qizcha o'ynayapti. Va shu o'g'il bola ham bir narsa bir narsa aytayapti. Va alaka ularning tilidan chiqayotgan so'zlar tushunarli emas. Birodirimga aytdimki, bir eshtingchi nima deyapti bular? Ya'ni roni lo degan vaqtida bu kichkina bolalarning. Faruq desangiz Faluq dedi. Kichkina bolalarning tili chiqmagan vaqti bu. U quloq solib eshitsa, hindiski bir musiqalarni bir nashidalar bo'ladi-ku, fohish nashidalar. Ashur dedimi? Bir qandaydir hindeski ashulalarni aytayotgan ekan. Subhanalloh. Bu bola hech narsani bilmaydi. Lekin o'rganyapti shu narsalarni. Xuddi bizda mujohidlarning nashidalarini qo'yib beramiz biz bolalarga. Ular ham shu nashidalarni aytib yuradi-da, islomiy nashidalarni. endi uyda qanday bo'lsa qozonda nima bo'lsa u chumushga chiqar ekan mana shu darajada bular bu kofirlar bizni o'zlarining hazorisiga to'g'irlab qo'ydiki hozir ular ishlamay qolsam ham bo'ladi musulmonlar o'zlari bir birini buzib tashlayapti hozir g'arbiy fikr mana diniy fikriy axloqiy asoslarni buzgandan keyin endi nima qilish kerak g'arbiy qolibga solish kerak, xosatan Amriki va Sahiyoni Yahudiy qolibga. Birodirlar, bu narsalar maxfiy narsalar emas. Hammalarga oydon, hammalar ko'rib turibdilar. Hozir ham biz o'yg'onmasdik. Hozir ham biz bularga qarshi kurash qilmasdik. Hozir ham biz bularga qarshi jihad qilmasdik. va jihodni farzi ayn deb e'tiqod qilmasik. va mujohid birodarlarimiz biz to'lash kerak bo'lgan narsalarni to'layapti deb e'tiqod qilib ularni muhabbat qilmasik. qachon oxir biz ummati Muhammad bo'larmiz sallallohu alayhi vasallam qachon oxir aqidamiz nomusimiz jonimiz molimiz aqlimiz hamma narsa buzilib ketdi aqida masalasini aytsak alloh o'zi saqlasin shu darajada buzildiki aqidalarimiz bilmaymiz hukumatlarni biz nauzubillah razzoq deb e'tiqod qilyapmiz oylik bo'lsa yashaymiz bo'lmasa o'lib ketamiz deb e'tiqod qilamiz va hokazo alloh taolaning uluhiyatiga, rububiyatiga asmo sifatga hokimiyatga qana aqidamiz nomuslarni aytsak mana qancha ishoralarni qildik payg'ambar alayhissalotu vassalomning shaxsiyati qolmayapti boshqalarni nima deymiz payg'ambar alayhissalotu vassalomni billah bular hadafga tutib oldilar boshqa nimani deymiz bu uch burchak yog'ochga sig'inadiganlar salibchilar shu badbaxt yahudiylar bular Muhammad sallallohu alayhi va sallamni shunday behurmat qilyaptilarki, hasbunallohu va ni'mal vakil. Hasbunallohu va ni'mal vakil. Buning iloji faqat qilishdir, birodirlar. Gap bilan, so'z bilan bularni biz to'g'rilmayapmiz. Ha, bularning boshi qilichimizning ostida bo'lsa, gaplashamiz. O'sha vaqtda so'zlashamiz. bizga jizya bersa bular so'zlashamiz gaplashamiz biz oldimizda xor bo'lib rasvo bo'lib zalil bo'lib yashashga rozi bo'lsa bular gaplashamiz o'sha vaqtda islomiy jamiyatda bular qanday yurish kerak bularni tushuntirib qo'yamiz inshaalloh ammo bugun modomiki ular ustimizda hujum qilyapti modomiki mamlakatlarimiz davlatlarimizga bostirib kiryapti bular hech qanday gaplashmaymiz inshaalloh ha ustoz abdulla azam rahimaulloh bizga bir ajoyib tilini o'rgatdilar va shunday tilga unga tarjimon kerak emas u nima bilasizlarmi u kalashinkovdan chiqadigan o'qlari zikoyekdan chiqadigan o'qlari to'pdan chiqadigan o'qlari bu shunday tilki bunga tarjimon kerak emas lug'atun yafhamuhal jami' deydi bu qurol tilini hammalar tushunadi dedi. Hattoki hayvon ham tushunadi. Hayvonga qurolni qaratib qo'ysangiz, u o'zi tushunib oladi. Ya qochadi ya hujum qiladi. Ya Alloh, shu musulmon nima uchun oxir hayvonning ehsosini ham yo'qotib qo'ydi bugun? Bu kofirlar bizga nima muomalalarni qilyaptilar, nima ishlarni qilyaptilar? Nima uchun biz o'yg'onmaymiz? Hamma taraflama. bular bizga hujumga o'tdi jonimiz omonida emas xohlagan vaqtida xohlagan odamni ko'tarib olib ketyapti to'g'rimi o'zbekiston bo'ladimi pokiston bo'ladimi arabiston Saudi bo'ladimi xohlagan vaqtida xohlagan odamni ko'tarib olib ketyapti qayerga olib ketyapti ma'lumot yo'q qana huquq bashar qana inson odamning huquqi Balochistonda, Pokistonning viloyati Balochistonda 12 ming odamlar daraksiz yo'qoldi. Bu Pokistonda bo'lyapti bu ishlar. O'zini demokrat degan shu davlatda bo'lyapti. So'z erkinlik bor shu davlatda bo'lyapti. Ammo O'zbekiston, Tojikiston va hokazo shular kabi davlatlar bularda nima ishlar bo'lyapti uni faqat Alloh biladi. Berma, Arakan, Sharqiy Turkiston shunday mintaqalarda nima ish bo'lyapti buni faqat Alloh biladi. Jon amondami? Yo'q. Mol amonda emas. Oylik beradimi, bermaydimi? Hech kim gap qila olmaydi, hech kim bosh ko'tara olmaydi. Qo'rqadi hammalar. Xohlagan vaqtda kattasi oyligini qisqartirib tashlaydi to'g'rimi hech kim indilmaydi qo'l ostidagilar ustun turgan odamlarga qul quldan battar biz musulmonlar yahudiylar va nasroniylarni qul qilib yashash tariqalarini o'rgatganmiz birodarlar lekin bugungi kunda musulmon ummat quldan ham battar holatda yashayapti o'lib ketsam hech kim gapirolmaydi ko'yib ketsam hech kim gapirolmaydi pulis olib ketyaptimi smb olib ketyaptimi soqchilar olib ketyaptimi kim olib ketyapti yo'q javob beramiz bo'ldi u javobi ularning shu javobi bir yilda keladimi o'n yilda keladimi ota ona yig'lab yig'lab ularning ko'zlari sochlari ketadi bunday voqealar bittamas iktamas yuztamas minglab voqealar bor birodirlar va aqlimiz ham saqlangan holatda emas mana shuncha narsalarni aytdik hozir aql saqlanmaydigan holatning ikki qismi bo'lishi mumkin aqllar nasha bilan buziladi va buni aytmasangiz ham bo'lar yigitlarimiz nasha chekib nasha chekib barbod bo'lib ketyaptilar holatda noumid, mayus bo'lib ketgan ular. Hech qanday reja yo'q, hech qanday kelajak yo'q ularning oldida. Bundan keyin o'zlarini o'zlari o'kullar bilan, tabletkalar bilan, boshqa groin moddalar bilan o'ldirib tashlayaptilar. Sekin-sekin o'limni topyaptilar, nauzubillah. Shunday bir dardlik, bir alamlik, bir vahshiyana o'limga duch keldi bular. sekin sekin ular ekan bular dunyoda eng uzun jon berish muddati osilganda bo'lar ekan inson osilsa 16 minutda uning joni chiqar ekan ammo shu nashalar bilan shug'ullanadigan odamning joni yillab muddatda chiqar ekan kap katta pahlavonga o'xshaydigan bolalar suyak penjarasiga o'xshab dunyodan o'tib ketyaptilar. Shu narsalarni hech kim inkor qila olmaydi, birodarlar. Va ikkinchi buzilishi nima? Fikri buzilish. Va shu fikri buzilishligi birodarlar shunday xatarlikki, salaf solihlarimizdan bittasi aytadiki, oldan o'tib ketgan ummatlarda gunohkor odamlarning yuzlari o'zgarib ketar edi. maymunga, xinzirga va boshqa hayvonlarga aylanib ketardi. Lekin bugungi kunda fikr aql o'zgarib ketar ekan. Aql masx bo'lib ketar ekan. Gunohlarning natijasi shu bo'lar ekan. Uning aqli masx bo'lib ketar ekan. Aqli ishlamas ekan. Kecha kunduzi yolong'och filmlarni ko'rib-ko'rib uning aqli shu darajada masx bo'lib ketar ekanki, u uni gunoh deb ham hisoblamaydi. Oddiy narsa dedi bu. Normal holat dedi. Bir birodar menga aytdiki, meni hijrat diyorlaridan tashlab bir birodar menga aytdiki, bir do'st, bitta do'stim o'zining voqeasini shunda aytadi. Ki hijrat diyorlarini tashlab bir shaharlik mintaqaga ketdim. O'sha yerga borsam, oilam aytdiki, bir televizion bir dush o'rnatmaymizmi lekin u do'st aytdiki astag'firulloh biz shundan yomon narsalarni ko'ramizmi unda ayollar bo'ladi u bo'ladi bu bo'ladi undan keyin ham oxir vaqt o'tish bilan olib kelindi shu narsalar bu birodar aytadiki bir kun men u do'stning oldida borsam hamma narsa bor dedi uning uyida undan keyin men aytdimki bu qanday dedim oldin aytgan edingizku siz men oilamga dushantena va televizionlarni olib bermadim zeraki bunda ayollar bo'ladi yo'q unda hech narsa yo'qku hammasi yaxshi normal holat bu shu darajada o'zgarar ekan inson aqli mast bo'lib ketar ekan bu yahudiylar nasroniylar shu musulmon ummatning aqlini mast qilmoqchi bularning aqli masx bo'lib ketgandan keyin bular yomonni yomon deyolmaydi yaxshini yaxshi deyolmaydi tushunmaydi ham nimani deydi mana bu aytyaptiku ku bo'lmasa o'zi aytgan bu televizorlarda ayollarning rasmi bo'ladi shu uchun olib kelib bermayman degan ammo 1-2 yil o'tish bilan unga shu holat normal bo'lib ketdi faqat televizor emas dush antennalarni ko'rib turibdi butun dunyoning fahashbozlik va yomonlik hammasi uning uyiga kelyapti o'zi kelyapti o'zi sotib olgan shu narsalarni birodarlar kichkinagina bir savol so'ramoqchiman shundan keyin javobiga qarab aqlimizni tekshiraylik bu ishlayaptimi yo mast bo'lib ketdimi alloh saqlasin alloh shunday kunlarni bizga ko'rsatmasin savol shuki, bugungi kunda televiziyalardan berilayotgan filmlarini singlingiz bilan o'tirib birga ko'rib olasizmi? Ozgina izoh beray. Er ayol bir-birini o'piyotgan va hokazo manzaralarni siz singlingiz bilan o'tirib ko'rib olasizmi? Mana shu savol. Shu savolning javobiga qarab aqlingizga hukm qo'ysangiz bo'lar ha bemalol tomosha qilib olaman bo'ldi unday bo'lsa buning aqli ishlamayotgan ekan tugadi yo'q ko'rilmas ekanman desa mana shu odamda inshaalloh umid bor agarchi umid ikkisida bor inshaalloh alloh xohlasa hidoyat beradi hammaga lekin aql masx bo'lib ketyapti demoqchiman qanday qilib shuni tasavvur qilib olamiz ikkita nomahram odamlar er xotin o'g'il bola qiz bola bir-birini o'pyapti va siz singlingiz bilan o'tiribsiz alloh taolo bizga bergan shu muhitimizda biz shuni tasavvurimizga sig'dirolmaymiz shu o'tirgan joy yorilib ketmaydimi shunga kirib ketmaydimi shu inson qanday qilib shu manzaralarni inson oilaviy shaklda o'tirib ko'rar ekan. Ya salam, ya salam, hasbunalloh va ni'mal vakil. Tasavvurga sig'dirilmaymiz biz buni. Ota-ona o'tiribdilar. O'g'illar, qizlar o'tiribdilar. Hammalar shu Rus, Amerika va Hindiston va Gollywoodlarda ishlatilgan filmlarni ko'rib turibdilar. Qanday qilib vijdon sabr qilar ekan? qanday qilib insonning ruhi shuni bardosh qilar ekan qanday o'ziga sig'dirib olar ekan buni hayo degan qani odamgirchilik degan qani birodarlar hayvonlarda ham hayo bo'ladi bizdan biron kishi hozirgacha to'yalarni jinsiy aloqani qilayotganini ko'rganmi Shu savolga javob to'ya boqish bilan shug'ullanadiganlardan so'rasanglar yaxshi bo'ladi, birodirlar. Lekin biz kitobda o'qiganmizki, bu hayvon shu jinsiy aloqalar to'g'risida shu darajada hissiyotlikki agar biron kishi buni ko'rgan bo'lsa, uni ham o'ldirib tashlashga o'rnar ekan. Endi bugungi kunda bu shaytoniy ko'z Dajjalning bitta ko'z kamera chiqib qoldi. Mumkin shuni ham qo'yib beradi. Lekin va to'ya bechora shuni bilmaydi. Agar bilsa shu badbaxtlarni o'ldirib tashar edi u. Ya Alloh, nima bo'ldiki bizda hayvonlarda bor ba'zi sifatlar topilmayapti bugun. Shu darajada biz buzilib ketdikmi? Shu darajada biz hayvoniy ma'yoridan ham tushib qoldikmi? alloh taolo shu ummatning holiga rahm qilsin lekin birodarlar aytib qo'yaylik agar biz rahmatga munosib bo'lmasak alloh taolo rahm qilmaydi bizga shuni ham bilib olaylik biz o'zimizni shunga loyiq qilaylik shu darajada buzilib ketsak biz hattoki ehsos ham qolmasa ki bu azob ekan bu musibat ekan bu balo ekan shuni sezadigan odamlar ham qolmasa endi nima qilish kerak alloh taolo shu ummatning holiga rahm qilsin va shu ummatning ichida alhamdulillah biz ham bormiz alloh taolo bizga rahm qilsin hammamizga rahm qilsin biz bir ummatmiz bir oilamiz bir xonadonmiz shuning uchun yig'laymiz shu holatimizga xursand bo'lolmaymiz shu holatga rozi bo'lolmaymiz shu holatni biz Allohning azobi deb tan olishimiz kerak Şu haletine biz ilahi musibet dipten oluşimiz gerek. Ve şu inqirazning chuquridan chiqishga biz harakat qilishimiz kerak. Biz ummatni tiriltirishga harakat qilishimiz kerak. Va ummat tirilmaydi magar jihad bilan. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi va lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya'ni e iymon keltirganlar, agar rasul sizlarni sizlarni tiriltiradigan narsaga chaqirsa, sizlar Alloh va uning rasuliga labbayk dinglar. Mufassirlar shu joyda aytadilarki, u jihad ekan. Ya'ni qavmlarni, ummatlarni tiriltiradigan narsa jihad ekan. علامہ اقبال رحمہ اللہ تدلر کے آ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے کیلنگ رنگ دے من سنگے چنتر بیرائی کہ امت لاننگ تقدیر نمیکن شمشیر و سینان اول تاوس رباب آخر قلچ و نیزا بوسا اول دا بولا دا اول دنگی گے صفد بولا دا ترقیت قلا دا ammo tovus rabob bo'lsa musiqa asboblari bo'lsa gitaris va pianolar bo'lsa u ummat oxirga ketadi oxirlashib inqiroz bo'lib ketadi alloh taolo o'zi afiyat bersin alloh taolo shu ummatimizga yaxshiligini bersin yana qilich va nayzoni biz ummatimizga bersin bu islom o'g'lonlariga alloh taolo bersin toki biz ham عالمي جهاد وعالمي كرش قليلك تورتنجي السيطرة على مصادر الثروة في المنطقة ولا سيما النفط والغاز والثروات المعدنية وسواها من المصادر الزراعية والحيوانية لضخها في شريان المحتل الغازي القادم من وراء البحار وفي شريان الكيان الصهيوني al-mazru' fi qalbil mintaqa. Musulmonlarning mintaqasida bor boyliklarni qo'liga olishlik. Xosatan neft, gaz va madaniyatlarning zaxiralari va bundan tashqari hayvonot zaxirasi va zaroat ekin-tekinlari. Bu hammasiga kontrol bo'lish kerak deydi. Bu hammasini qo'liga kirgizib olish kerak deydi. Nimaga? Toki dengizlarning orqasidan kelgan dengizlarning orqalaridan kelgan kofir ishg'olgarning tomirda qon aylansin va musulmonlarning mintaqasining yuragida turgan yahudiylarning tomiriga qon aylansin ya'ni bular bizdan neft o'g'irlab, gaz o'g'irlab va madaniyatlarimizni, boyliklarimizni o'g'irlab kuchayapti. Bularning tomirida qon aylanyapti. Bular bizga qilyotgan bombardimon bu neftimiz orqalik bo'lyapti. Bular o'zimizdan neftini olib, tayyoralarni uchiryaptilar. va bizga bombardimon qilyaptilar. Bular bizdan gazini olib, ishxonalarni va fabrikalarni ishlatyaptilar. O'sha yerda temirdan hamma narsa yasayaptilar. Bomba, mashina, samolyot, tayyora, sayyora, hamma narsani hamma narsani ishlab chiqaryaptilar. U gaz biz musulmonlarniki. musulmon mintaqalardan chiqqan gaz bu. Lekin shu bizga qarshi ishlatilyapti. Va madaniy zaxiralar, boyliklar, uranium, plutonium va hokazo atom bombada ishlatiladigan va boshqa muhim ijodlarda va mahsulotlarda ishlatiladigan narsalar bu bizniki, lekin bizga qarshi ishlatilyapti. o'ylaysizlarmi birodirlar shu narsalarni biz mamlakatlarimizda tug'ilib o'sayotgan hayvonlarimiz ularning qo'liga kirib ketyapti o'kul ular uryapti ular dorularni hayvonlarimizga beryaptilar va shu hayvon sut orqali bizga kasalliklar kelyapti mana buni hammalar bilsa kerak ke shunda ukullar ham kelib qoldiki 20 kilo sut beradigan mol shu o'kul o'rilgandan keyin 30 kilo beradi ammo shu molning umri qisqarilib ketadi 5 yil yashaydigan mol 2 yilda qarib qoladi uning go'shti 2 soat pishirsangiz ham pishmaydi mana bu narsalar oldin bo'lmagan birodarlar bobolarimizdan bir so'raylikchi Shunday bo'lganmi sizlar hayotlaringizda? Nimaga oxir ikkita tish chiqqan, ya to'rtta tish chiqqan molning go'shti shu darajada qattiq bo'lar ekan. Oxir bir narsa borda bunda. Ukullar, dorular va hokazo narsalar. Va ikintikinlarimizni agar ko'rsak, xamixat spreylar, kimyoviy dorular bugun zaminalarimizda ishlatilyapti. va bilan zaminalarimizning, yerlarimizning umri qisqarib ketyapti. Bitta misol beraman. Panjobda bir yil tarvuzning urug'lari tarqatildi. Katta-katta tarvuzlar chiqdi. Undan keyin dehqonlar xursand bo'ldi. Mana mashallah. Bo'lar ekan-ku. Shu tarvuzlardan urug'larini saqlab qo'ydi ular. Keyingi yil Buni yana ekdi. Unda hech narsa chiqmadi. Zaroat idorasiga murojaat qilindi. Lekin ular aytdiki, buni sotib oldinglarmi? Yo'q. U o'tgan yil sizlar tarqatgan edilar, o'sha o'sha mahsulotlarning urug'laridan ekdik. Yo'q, unday bo'lmaydi dedi. Sotib olasizlar dedi. Sotib olindi. Yaxshi mahsulot bo'ldi. Lekin 10 yildan keyin bu yer umuman mahsulot bermaydigan bo'ldi. Urug'ni ham ulardan olasiz ekansiz. Birinchi yil bepul beriladi. Undan keyin ularga muhtojlik qilasiz. 10 yil, 15 yil mahsulot berib turadi. So'ngra bu yer qurib ketadi. Mahsulot bermaydi. Endi u ekin-tekinga loyiq emas bu yer. Bu yerda nima qilish kerak? sen nima ochish kerak bir supermarket qurish kerak yo bir fohishaxona ochish kerak bo'ldi ziroatimiz buzildi o'zimiz boshqalarga guruchlarni qism qism guruchlarni eksport qilardik lekin hozir amerikadan sotib olyapmiz hasbunallohu va ni'mal vakil mana bu tartiblar birodarlar ular biz neftimizni, biz gazimizni, biz boyliklarimizni, biz hayvonotlarimizdan va biz ziroatlarimizdan manfaatlarni olib bizga ziyon yetkazyaptilar Tashqaridan kelgan bu salibchi ishg'olgarlar, yahudi ishg'olgarlar uch burchak yog'ochga ibodat qiladigan shu badbaxtlar. Shular o'zimizdan olib o'zimizga qarshi ishlatyapti shu narsalarni. Bu tashqaridan kelgan bo'lsa, ichkarida o'tirgan va joylashib olgan Isroil shuning tomirida ham aylanayotgan qon biz pulimizdan aylanyapti. Bo'lmasa o'lib ketadi bu badbaxt. Bu birinchi maqsad. Ke bular hujum qilish uchun, bizga qarshi jang qilish uchun bularning iqtisodi o'zimizdan bo'ladi. Ularning iqtisodi ketmayapti. Mana Iroqga hujum qilyapti Amerika tayyoralar va tavhid bayrog'ini ko'tarib turgan yolg'onchi Arabiston Saudi unga neft beryapti. Joy berdi unga. Bu minglab musulmonlarimiz shahid bo'lib ketyapti. Bu birinchi maqsad. Ikkinchi maqsad nima? Va tahvilil mintaqa إلى سوق لتصريف المنتجات الاستعمارية عبر ما يسمى باتفاقية الشراكة والتجارة الحرة في الشرق الأوسط إكينشي مقصد كي مملكة لرمز ولرنين محصولات لرغة بازارغة أيلان qoladi. Buni بولر شراكات تجارات و ozod tijorat deb nomlaydilar. Xossatan bu ish Orta Sharqda bo'lyapti, birodirlar. Mana Dubay. Bu bozor bu. Free market. Erkin bozor. Hech qanday soliq to'linmaydi. Millionlab dollarlar, milliard milliard dollar aylanyapti. Tijorat bo'lyapti, milliard milliard dollar tijorat bo'lyapti. Buning solig'i yo'q. Ammo siz borsangizchi, Amerikaga. Misvoq sotaman deb bir kichkina do'koncha ochsangiz, sizdan soliq oladi. Misvoq deb misol nima uchun berdim? Ki bu bir arzon narsa bo'ladi. Ya ro'mol sotaman desangiz, arzon tijorat. Lekin shunga ham soliq to'laysiz. Ularda shu narsalar yo'q. <coughs> Ularda bu free marketlar yo'q. Nomiga bo'lish mumkin. Lekin biz sodda musulmonlarimiz ya murtad hokimlarimiz mana sizga bozor dedi. O'zimizdan o'g'irlik qilib <coughs> xom <coughs> o'zimizdan o'g'irlik qilib xom narsalarni, xom materiallarni olib ketyapti bular va o'sha yerga borib korxonalarda ishlab bir narsa yasab bizga qaytirib sotadi. Mana birodirlar, ey ummat, ey musulmon ummat, mana siz neftingiz, gazingiz, boyligingiz shuni dushman o'g'irlab, o'g'irlab olib ketyapti. Hozir o'g'ridan chiqib ular qaroqchi bo'lib qoldi. Oshkora qilyapti ishlarini bular. Iroqqa hujum qildi bular. tillalarni olib ketdi tillalar kamoz kamoz tillalarni samolyot samolyot tillalarni olib chiqdi amerikaga bu narsalarga hujjat kerak emas birodarlar butun dunyo targ'ibot axborot vositasi shuni dunyoga tarqatgan shu xabarlarni mana afg'onistonda tog'larni kovlab o'tiribdi bular jangni afg'on xoinlar afg'on murtadilar afg'on toliblar va muhojir mujohidlarga qarshi qilib o'tiribdi ammo bular injenerlar doktorlar katta katta ilmiy sohada ishlaydigan olimlarni olib kelib tog'larimizni afg'oniston tog'larini kovlab o'tiribdilar badaxshon tog'laridan qancha tillo javharlarni bular olib ketdi afg'onistonning boylik xaritasini ko'rsanglar, subhanalloh, Alloh taolo shunday ko'p boyliklarni berdiki, hayron bo'lib ketasizlar. Va shu jang bahonasi bilan bular dahshat o'g'irlik qilyapti. Buni ko'p odamlar bilmaydi. Hattoki birodirlar, shu salibchilar bu uchburchak yog'ochga sig'inib yuradigan bu badbaxtlar bular 100 yil oldin Afg'onistonga hujum qilgan, undan keyin mag'lub bo'lib qochayotganda ajoyib bir o'g'rilikni qilgan bular. Bular tobutlarni yasagan va shu tobutlarning ichida Afg'oniston yerdan o'g'irlangan tillo, javharlar, lulu marjonlarni to'ldirib tashagan. O'shandan keyin uni ko'mib qo'ygan. Mana ulikimiz bu ko'mmaslik bo'lmaydi. Ijozat beringlar bizga. mayli ko'minglar bundan keyin buning xaritasini bular olib ketdi ishoninglar birodarlar shu gapimizga shu xaritani bular olib ketgan yuz yil oldin mana endi bularning naviralari chaviralari keldi o'sha xaritaga ko'rib yerlarni kovlayapti dedi ishoninglar shu gaplarimizga bo'layotgan ish bu afg'onistonda bugun afg'on birodarlarimiz aytadiki ba'zi hukumatda ishlab tavba qilib chiqqan afg'onlar aytadilarki, bizni ba'zida bular shunday bir vayronaga olib ketar edi. Biz aytardik, nima qilamiz bu yerda hech narsa yoq Kim borsak dedi, qabrlar bor dedi. Shu qabrlarni bular xaritaga qarab nishon qo'yar ekan. Alomat qo'yar ekan. Xaritaga qarab shu qabrlarga alomat qo'yar ekan, shundan keyin shu qabrni kovlar ekan. kovlagandan keyin tobutni o'zlari bizga aytmay chiqarib olib ketar ekan va ba'zi ba'zida bilinib qolar edi shu tobutlarning ichida o'lik yo'q bu tobutlarning ichida mol davlat lulu marjon tillo javharlar turar edi dedi xuddi shu ishni rossiyalik salibchilar uchburchak yog'ochga ibodat qiladigan shu Rossiyasiy salibchilar, badbaxtlar bular ham qilgan. Shuni menga Rossiya askarda, armiyada xizmat qilgan bir tashkanlik birodar aytib bergan. Keyin u birodar tavba qilib, mujohid bo'lib, mujohidlarning safida yuribdi alhamdulillah. Shu birodar menga aytib bergan. Ke tobutlar ketar edi dedi. Lekin uning ichida jasad yo'q dedi. Hayron bo'ldim. Jasad yo'q. Nima bor uni ichida? dedi muftiy sohib, buning ichida shunday narsalar borki, u Rossiyaga borgandan keyin qasrlarni, mashinalarni va katta-katta idoralarni ochadi va ularni egalari bo'ladi ular. ajabo dedim. Nima bor unda? Bu Afg'onistondan tillalar, lulu marjonlar, javharlarni bular o'g'irlar edi dedi. salibchilar bular badbaxtlar bular yog'ochga sig'inadigan badbaxtlar bular birinchi salibiy jang ham birodarlar musulmonlarning iqtisodiga hasad qilib bo'lgan musulmonlarning iqtisodini buzish uchun bo'lgan ular kambag'al ularda hech narsa yo'q muz bor muz o'lib ketsa sasmaslik uchun shu muzni ishlatsa bo'ladi xolos nima bor ularda aytinglar nima bor rossiyada muz bordi. U Amerikada, Yevropada, Germaniya bu davlatlarda nima bor o'zi? Vasco di Gamaga Allohning la'natlari bo'lsin shu badbaxtga. Bu kelib shu joylarni bularga ko'rsatib ketdi. Hech narsa topilmaydi bularning joylariga. Ha, hozir ba'zi narsalar topilyapti. Misol uchun Venezuelada neft chiqdi. Amerikada ba'zi joylarda ba'zi gaz neft u bu narsalar bor lekin musulmon davlatlarning oldida u hech narsa emas biz birodarlar boy ummatning kambag'allarimiz afsuslar bo'lsin alloh taolo bizga ko'p boyliklarni berdi koshki biz aqllarimizni ishlatganda edi koshki biz g'ayratimizni ishlatganda edi ba'zi ba'zida shu fikr kelib qoladiki biz jihodga da'vat qilsak ba'zi aqli zaif va aqidasi bo'lmagan odamlar shunda deydilarki, bu mullalarning urushi dedi bu. Masjid uchun, madrasa uchun bo'lyapti dedi bu. Afsuslar bo'lsin ularga, ularning kallalari ishlamayapti. Bo'lmasa, ularning tijoratiga ham ko'p katta zarar bo'lyapti. Agar ular faqat dunyo uchun yashashga kelgan bo'lsalar, shu dunyo bilan berilib yashaymiz desalar, shunga ham ular yetilmayapti. nimani ham topdi bular bir amerikalik injenerning oyligi yigirma ming dollar bo'lsa va sening ikki ming dollar bo'ladi va shunga ham xursand bo'lib o'ttiz ikkita tishlaringizni chiqarib kulib yuraverasan bu xursand bo'ladigan joy emas ummatimizga biz shu g'amlarimizni aytamiz agarchi biz shuni ham ko'p yaxshi tushunamiz ba'zi odamlar ba'zi musulmon deb g'aflat holatda yurgan va dushmanga ergashib ketayotgan odamlar bular gaplarimizni to'g'ri tushunmaydilar. Lekin biz faqat shuni aytamizki, bu programma, bu reja buni hech qaysi mulla yo hech qaysi mujohid buni o'zining uyida to'qib chiqmagan. O'zi yasab ko'rsatmayapti sizlarga. Balki Bushning idorasi shu rejani minglab kallalar o'tirib shu rejani chizganlar va dunyoga shuni taqdim qilganlar bular. Ochiq, oydon, oshkora, maxfi emas. Bo'ldi. Mullalarning gapiga kirmaysizlar, mujohidlarning gapiga kirmaysizlar. Ozgina ko'zlaringizni ochib, miyalaringizni ishlatib Shuni o'qinglar. Diniy jihatdan, siyosiy jihatdan, mintaqaviy jihatdan, boylik jihatdan, hech qaysi jihatdan bular bu yahudiylar, nasroniylar va ularning maloyi bo'lgan natu patu bular bizni kechirmayapti, birodarlar. Biz ularga hadafmiz, pritsilmiz, target. Ular buni ko'p aniq urishga harakat qilyaptilar. yuraklarimizni urishga harakat qilyaptilar. Birodarlar, kelinglar. Alloh taolaning huzuriga tavba qilaylik va shu g'aflat uyqudan turaylik. Bu g'aflat holatdan chiqaylik. Alloh taolaga mutavajji bo'laylik. Ummatimizni shu rasvolik va xorlikdan chiqarishga niyat qilib qilishni ko'taraylik. Zeraki bundan tashqari boshqa tilni bular cho'mmaydilar allohumma solli vasallim ala sayyidina va habibina muhammad va ala alihi va sahbihi va barik vasallim jazakumullohu khayran vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh